sievu lūkšanas rītā sešos vai ne? Septiņos pie mums mājās, pie manas sieviņas. Tātad es tikšu deportēts kaut kur. Kaut kur es tikšu deportēts. Un sievu lūkšanas ziedoņa ielā 21 kuldīgā. Viss sievietes, meitenes, dāmas, kundzes laipni gaidīts uz sievu lūkšanām rīt pulksteni 7 ziedoņa ielā 21. Uh, mājas grupiņas tā tad ir uh, trešdienās, ceturtdienās, kam vēl nav, tie var droši pieteikties pie Gata, pie Mārča, pie Matīsa. Viņi tālāk nokoordinēs to lietu, kur un kā, tātad uh, mājas grupiņas. Trešdienās atceramies par gavēšanu. Paldies Karīnai, kas atgādina. Vismaz no manas puses noteikti paldies, jo man kaut kā piemirstās, bet tā izziņa, kas atnāk trešdienas rītā, tā man atgādina. Uh, Lūgums vēl no mūsu grāmatveža ar šī gada sākumu mums draudzē ir jauns konts, nevis DNB Nordbankā, bet Svetbankā. No grāmatvedas lūgums ir naudiņu pārskaitīt tagad uz Svetbanku, nevis uz veco kontu DNB Nordbankā. Ja kāds savu desmito tiesu vai kāds ziedojums pārskaita caur banku, tad lūgums to izdarīt ir Svetbankas kontā. Uh, Eh, bankas konts ir šeit pie informācijas dēļ, ko var apstīties. Un turpmāk varbūt tad skaitīsim uz Svetbankas kontu. Atceramies par vasaras nometni. Vasaras nometnē no, no 21. līdz 26. jūlijam pie Rīgas Norkalnos. Visu laipni gaidīt draudzes locekļu vasaras nometne. Eh, pieteikties vajadzētu līdz šī mēneša beigām pie manis, lai vienkārši tie, kas organizē, lai viņiem būtu vieglāk saplānot ēdienus, gulēšanu, un tā tad atvieglosim šiem cilvēkiem darbu, lai mēs pieskamies tomēr līdz, es domāju, ka līdz mēneša beigām, šī mēneša beigām mēs varam atcerēties, izdomāt, vai mēs būsim, vai mēs nebūsim, pieteikties. Dalības maksa ir uh, 50 eiro, bet tas, lai nav šķērslis, nebraukt uz nometni, tas ir tā, ka tie, kas var, tie tad samaksā arī pie manis šos 50 eiro par dalību, bet, nu, ja kādam nav, tad, protams, mēs varam braukt uz nometni un izbaudīt kopību visdraudzes kopumā. Nu tā, tas tā kā būtu ar paziņojumiem viss. Man šorīt no rīta gribējās izlasīt vienu rakstu vietu kā atgādinājumu par to, kas, kas vairāk gadu, ne, divus tu, gadu tūkstoši atpakaļ notikās, un tā būs rakstviet no apustuļu darbiem otrās nodaļas, pašu sākumu no 1. pānta līdz 4. lai mēs atcerētos, kas tad 2000 gadu atpakaļ notika šī dienā. Kad vasaras svētku diena bija nākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa – It kā stiprs vējš pūstu un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā garstiem deva zināt. Tātad šodien ir tā īpašā diena, kad vairākus gadu tūkstoši atpakaļ uh, Dievs mums zemes deva svēto garu, kas mums ir kā palīgs, kā pamudinātājs, kā, kā, kā tāds detonators mums iekšā, kas mūs pamudina uz, uz labām lietām, kas mums palīdz dzīvot, kas mums palīdz izprast rakstus, kas mums ir mūsu galvenais palīgs šeit uz zemes. Tā kā, uh, pieminēsim šodien šo brīnišķīgo notikumu, kas notika vairākus gadu desmitus atpakaļ. Varbūt aicināšu piecelties, pirms mēs sākam dievkalpojumu lūksim un pēc tam slavēsim. Jā, mīļais debes tēvs tev, paldies par šo dienu, par šo brīnišķīgo brīdi, kad mēs esam kopā, kad mēs esam Dievs kā viena miesa, Dievs tavā priekšā šeit sanākuši, Dievs, un mēs esam noliekam nu, visas rūpes un bēdas, kas mūs nomāca, kas mums traucē, Dievs, savienoties ar Tevi, Dievs, mēs noliekam tās malā, jo tās mums var tikai traucēt, Dievs, un tiešām es tas, kas mūs vada, kas mums palīdz, Dievs, kas mūs atbrīvo, kas mūs piepilda ar mīlestību, ar svētumu, Dievs, ar brīnišķīgām lietām, Paldies Tev arī par svēto garu, kas ir nolaidies pār mums, Dievs, kas ir mums līdzās, kas mums blakus, kas mums piepilda, Dievs. Tiešām, kad tas ir tas, kas mums parāda pareizo ceļu, par šo šauro ceļu, dzīvības ceļu, par kur mums iet, kā mums dzīvot, Dievs, kā mums dzīvu piepildīt, lai tā ir tīkām Tev, Dievs. Tāpēc mēs priecājamies un slavējam Tevi par visiem šiem labajiem darbiem, ko Tu mūsu labā esi darījis. Un tāpēc mēs Tev arī pasakamies, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Saicināšu tiešām slavēsim, dziedāsim. Amen. tevi, kungs, meklējot brīvību, tevi, kungs, pielūdzot brīvību, tev, kungs, sakojot brīvību, tevi, kungs, slavējot man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gavilēt. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei plaukstas skandinot, slāvei tev, kungs, dejojot. staigājot. Brīvību tavus brīnumus piedzīvot. Brīvību tev visu atdodot. Brīvību tevi, kungs, man ir par ko tev gavilēt. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei augstas skandinot, slāvei tev kungs dejojot, slāvei rokas paceļot, Man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gavilēt, man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gavilēt. Slāvē rokas paceļot, ceļot. kungs dejojot. Vakar lija lietus, vai ne? Šodien līdz žēlstības lietas, vai ne? Amen. Žēlastībā tā jau līst, tā jau līst, žēlastībā tā kā lietus līs, žēlastībā tā jau līs, manā sirdī tā līs. Žēlastībā tā jau līs, tā jau līs, žēlastībā tā kā lietus līs, žēlastībā tā jau līs, manā sirdī tā līs. Ejā, saņem gribu es, ejā, tavu žēlastību, ejā, tavā priekšā dejošu es. Mīlestība, mīlestība tā jau līst, tā jau līst, mīlestībā tā kā lietus līst, mīlestībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. mīlestībā tā jau līst, tā jau līst, mīlestībā tā kā lietus līst, mīlestībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. sauc vētru kungs, lai nāk tavs miers, lai eņģeļi sāk nolaisties. Apsauc vētru kungs, lai nāk tavs miers, lai es ar tevi varu sastāpties. slavēts esi tu. bless thee. está. Tēvs, Tev paldies par Tavu žēlstību, par Tavu piepildījumu mūsu katru dzīvēs, Dievs. Paldies Tev par to žēlstību, ko Tu mums esi Devis, ka mēs varam dzīvot, ka mēs varam iet Tavus ceļus, Dievs, Tev sekot un Tev, Dievs, Tev pielūgt un pateikties, Dievs, par Taviem brīnišķīgajiem ceļiem, Dievs. Mēs arī paskamies par mūsu mazajiem bērniņiem, kas, Dievs, Tu mūs esi viņus dāvājis, Tu mūs esi viņus devis, Dievs Dievs, tā ir milzīga svētība mūsu katru ģimenēs, Dievs, kam ir bērniņi, Dievs, Dievs, Tev pasakos par viņiem, par katru šo mazo dvēselīti, Dievs, un tāpēc es ar viņiem kopā, es ar viņiem līdzās, ka viņi tagad ies svētdienas skolā, Dievs, arī visu turpmāko laiku, turpmāko nedēļu, turpmāko dzīvi, Dievs, es viņu pamats, es viņu pamatu, pamats, uz ko, lai viņi būvē savus dzīves, Dievs. Tāpēc dod arī gudrību un sapratni nu, un, nu, un brīnišķīgi tavu vadību svētdienas skolas skolotājiem, ka viņi var ielikt šos pamatus, šo cilvēku dzīvītais Dievs un kad viņi ir tie, kas cels un būvēs Dievs nāmu uz Jēzus Kristus pamatiem. Dievs tāpēc dod viņiem mieru, saticību, brīnišķīgu svētību šajā laikā, ko viņi pavadīs svētdienas skolā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tātad pirms mēs aicinām mācītāji dalīties ar vārdu. Visi bērniņi, kas ir vecāki par četriem gadiem, dodas līdz Madarai šodien. Jā, Madara jau aizmugurē iet, visi bērniņi dodās uz svētdienas skolu, kas ir jaunāk par četriem gadiņiem. Tie var iet augšā uz telpu, rotaļu telpu, kur var rotaļāties un klausīties dievkalpojumu, jo tur ir tumbas. Ja vēlās, var arī palikt šeit, pēc aicināsim mācītāju. Laba diena! Prieks jūs visus redzēt ir. Kad izvēl gribēju teikt priecīgs Ziemassvēks, bet, eh, bet eh, šodien jāsaka priecīgs vasarasvētkus, ja? Kas jau priecājās par vasaru, bet kas eh, priecājās ne tikai par vasaru, bet priecājās par, par Dieva dāvanu, par svēto garu – kuru viņš ir apsolījis visiem tiem, kas viņam tic un sako, un nebūtu svētā gara, vispār grūti iedomāties ir. Es ceru, ka jums ir bībelīts, un atšķiriet kopā ar manīm 25. Mateja evaņģēlī, 25. Mateja evaņģēlī. Ja tev nav bībeli apsēdies kādam blakus, kurš ir ticīgs, un tad Tad Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa Es nezinu, tu esi lasījis šodien bībeli vai ne, bet izlasīsim, lai tev vismaz vieglāk ir ap sirdi, ka tu būsi lasījis, ja? Ja kāds tev prasīs, tu lasīji, tu teiks, jā, es izlasīju, ja? Nu, tā nevajadzētu būt, bet, nu, Tad debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus, un izgāja līgavainim pretīm. Bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas bija gudras, jo ģeķīgas ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nāk, tad viņas visas iesnauda un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgvainis nāk, izeit viņam pretīm. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgas sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noieta labāk pie pārdevējām un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja, pirkt nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavs un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet es atbildēju un sacīja, patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva piecus talantus, podus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talantus podus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus. Tā arī tas, kas bija dabūjis divus, sapelnīja vēl divus klāt. Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja un ieraka to zemē un tā paslēpa savā kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis piecas talants, atnesa vēl piecas un sacīja, kungs, tu man iedevi piecas talants, redzi, es sapelnīju vēl piecas. Un viņa kungs sacīja tam, labi, Tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi ieselšu par daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis divus talantus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi divus talantus. Redzi, es sapelnīju vēl divus. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talantu un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņi kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtreiz kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņu talantu un dodiet to tam, kam ir desmit talantu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība – bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā gans šķir avis no āžiem un statīja savis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnīja atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši – Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, ejiet nos no manis jūs nolādētie mūžīgajā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem jo es biju izsalcis un jūs nesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis un jūs nesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks un jūs nesat mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs nesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā un jūs nesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen, viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Tad viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ka jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem. To jūs arī dzen man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvē. Lūksim Dievu, lai Dievs runā šodien uz mums. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, Dievs, ka tas ir iztulkots mums saprotamā valodā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi izvēlējies runāt uz mums saprotamā valodā, caur valodu, kuru mēs pazīstam un zinām. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi nolaidies līdz cilvēku līmenim, pat viszemākam līmenim, līmenim lai ik viens varētu saprast Tavu evaņģēliju. Un mēs pateicamies Tev par to. Mēs pateicamies, ka Tu esi sūtījis savu svēto garu arī par to. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu esi tas, kas atklāja mums tās lietas, kas ir pasaulē un lepniem apslēpts, kā Tu esi teicis, ka Tu tās lietas atklāji saviem bērniem. Kungs, bez Tevis mēs nesaprotam to, kas šeit ir rakstīts. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, svētais gars, ka tu arī šodien, Dievs, šajā vietā, ka tu vienkārši lieto mani un dod vārdus, ko runāt un teikt. Svētais gars, esi tu, kas to skaidro, esi tu, kas to interpretē, esi tu, kas runā uz mūsu sirdīm. Dievs, tu zini, kur mēs katrs viens esam, tu zini, ko mēs saprotam, kā mēs saprotam, kāda ir mūsu uztver, Dievs, kas notiek mūsu galvā. Dievs, vai tā ir cieta, vai mūsu sirds ir cieta vai atvērta, tu visu to zini. Palīdz mums, svētais gars, uzņemt tavu vārdu. Palīdz mums ticēt tavam vārdam, kā ir rakstīts, lai no mūsu miesām var plūst ārā dzīvā ūdens straumes. Dievs svētī, svētī savu vārdu un palīdz mums visiem to saprast un dzīvot pēc tā. Svētais gars, es tu šajā vietā tas brīnišķīgais skolotājs, kas atklāja mums lietas, jaunas lietas, brīnišķīgas lietas. Ja kāds šeit vēl nepazīst tevi, Dievs atklāja. Ja kāds ir pazudis glāb, Dievs, ja kāds ir slims dziedini, ja kāds ir saistīts atbrīvo, ja kāds ir nomaldījies, rādi ceļu ārā. Ja kādam ir daudz jautājumu, ir kādas sāpes un ciešanas, Dievs palīdz. Tu esi mierinātājs un tu izved ārā. Kungs, uz tevī mēs liekam savu cerību. Mēs paļaujamies uz Tevi, mēs lūdzam palīdz mums. Piedod katru grēku, katru netaisnību, kas varbūt šajā nedēļā ir darīts. Dievs, lai nekas neaizskavētu mums piedzīvot Tevi. Lai nekas neaizskavē dzirdēt no Tevis. Šķīstī mūsu domas, šķīstī mūsu sirds. To mēs Tev lūdzam. Dārgā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies Dievam par, par bībeli, vai ne? Kurš var pateikt kaut ko labu par to? Viņa laba ir, vai ne? Paldies Dievam par to, ka mums ir Dieva vārds, ka mēs varam to lasīt. Un, jā, ka Dievs mūs pie tā ir pievedis. Jā. Paldies Dievam par to. Jo, ja nebūtu Dieva vārds, mēs daudz ko nezinātu. Un kur mēs vēl būtu, tas vēl jautājums ir. Jā. Tā kā paldies Dievam par viņu vārdu. Un ko tu mēs lasām šajā grāmatā? Daudzas lietas, bet viena no lietām, ko mēs lasām un ko mēs varam nomanīt, ka Bībele runā par, par divu veidu cilvēkiem vai divu veidu grupām cilvēku Bībelē. Sākot no, no vecās derības un līdz jaunai derībai vienmēr ir bijuši divas cilvēka grupas. Ja. Viena grupa ir tie gudrie, teiksim tā, saskaņā to, ko mēs lasam, ja? Un otra grupa ir ģeķi, ja? Nav, nav tāda vidus, ja? Ir vai nu, vai nu ir gudrs, vai nu ir ģeķis, ja? Un Dievs tā arī eh, vienmēr ir uzzinājis cilvēkus, ja? Un to mēs redzam. Ja, ir tie saucamie garīgie cilvēki, ja, un ir tie saucamie miesīgie. Jā. Un Dievs, kad runāja uz Izraelu, piemēram, viņš, viņš saka, izvēlieties vienu vai otru, izvēl, izvēlēties vai nu dzīvību, vai nu nāvi. Ja. Un tad bija cilvēki, kas izvēlējās dzīvību, un bija cilvēki, kas varbūt kratīja galvu, jā, jā, bet, bet reāli savā dzīvē tomēr ja, izvēlējās nāvi. Ja? Un, tāds, un tāds vienmēr ir bijis, un nekas nav mainījies, arī, arī kad Jēzus nāk, nekas nav mainījies, jo projām ir šīs te grupas, ja? ir tie gudrie, un, ir, un Dievs, Dievs tā sauc. Ja? Ja, Dievs, Dievs runā par to. Un es lasot varētu vienkārši apstāties un se, sev uzdot jautājumu šodien, pie kuras cilvēka grupas es piederu šodien. Pie kuras cilvēka grupas es piederu? Vai es piederu uh, pie gudriem, vai es piedaru pie tiem garīgajiem, vai es piedaru pie tiem, kas meklē Dievu, kas turās pie Dievu, kas staigā ar Dievu, kas dzīvo ar Dievu, ja? kas dara Dievu prāt savā dzīvē, vai, vai tomēr es esmu pieskaitāms pie tiem, kas eh, neslāps pēc Dieva, vai nemeklē Dievu, vai neizteno Dieva gribu savā dzīvē. Varbūt ar galvu mēs skratām, jā, jā, bet, bet varbūt savā personīgajā dzīvē mēs tomēr nepraktizējam. Jā. Jā, un arī apustulis Pāvils Romiešu vēstulē arī viņš runā par miesīgo un garīgo. Jā, viņš saka, ka miesīgs cilvēks tiecās pēc miesas lietām, jā, bet gara cilvēks tiecās pēc gara lietām. Mans jautājums šodien ir man pašam un arī tev, jā, pēc kā tu tiecies, jā, kurā cilvēku grupā tu esi, vai tu esi tas garīgais, kas tiecies pēc dievu lietām, vai tu esi cilvēks, kas tiecies pēc miesas lietām. Un mēs redzam, ka šajā stāstā, kā saka, viss šīs trīs līdzības eh, parāda to, kāds būs gals šīm abām grupām. Tie gudrie ieies debesīs. Viņi tiks izglābti un mūžību viņi pavadīs kopā ar to, kam viņi ir uzticīgi sekojuši un kam ir kalpojuši. Un otra cilvēka grupa, nu tur ir skarbi un bargi – Viņi tika izmest ārā galējā tumsībā, tur bija mocības un ciešanas un visu atlikušo mūžību, kas ir reizēm prātam neaptveram. Bet mēģiniet kādreiz iztēloties savu dzīvi īso ja? un mūžību, kuru vajadzēs pavadīt. Ja? Un tā, kad mēs domājam par tām lietām, tad reizē mums kauns paliek par to, pēc kā mēs tiecamies, uz ko mēs liekam uzsvaru, Ja vienu dienu visu varenais Dievs un ķēniņš un kungs tomēr izlems mūsu likteni, ja? Tas ir apbrīnojami, cik mēs cilvēki esam tomēr drosmīgi. Ja? Un arī to mēs redzam Bībelē, ka Ezevs, viņš tajā brīdī, kad bija izsalts un izslābis, viņš tomēr izlēlējās par labu miesai, lai apmierinātu mies par zupas šķīvi. Pārdeva, varētu teikt, savu dvēseli vai savu mantojumu, savu svētību. Un traģiski beidzās viss tā viņa, gan viss viņa ciltskoks, varētu teikt, traģiski beidzās. Tā kā tas ir pirmais tāds, padomā par to, pats uzdod pats sev jautājumu. Ja, pie kuras cilvēka grupas tu šodien piedari? Un tu zini, man ir labās ziņas priekš tevs, tu vari piederēt pie, pie tiem labajiem. Tu vari piederēt. Un Dievs, Dievs to vēlās. Un es, un es ticu, ka ar Jēzu Kristu, ar, ar viņa paveikto darbu Golgātā pie krusta un ar svēto garu tas ir iespējams. Ir iespējams dzīvot brīnišķīgu, glābjošu, uh, svētu dzīvi kopā ar Jēzus Kristu un svētā gara līdzdalību un palīdzību. Jā. Tas ir pavisam savādāk. Jā. Par to ir tas stāsts. Stāsts nav šeit tikai par mēlēs runāšanu, paldies Dievam par dāvanu, bet vasasvētki ir kaut kas daudz vairāk. Vasasvētki ir kaut kas daudz vairāk. Jā, Dievs ir atnācis, Dievs ir mūsu vidū savu, savu garu, viņš ir klātesošs, viņš nekad neatstāja. Viņš dod spēku, viņš palīdz mums dzīvot. Un man personīgi liekas, ka šeit 25. nodaļā iet runa tiešām par to pirmām kārtām, kā mums ir jādzīvo. Otrām kārtām, kā mums vajadzētu lietot to, ko Dievs mums ir devis. Un trešais mēs redzam, ar kādu attieksmi, ar kādu motivāciju vajadzētu visas lietas darīt. Un es gribētu tieši šīm lietām pievērst uzmanību šodien un izcelt šeit tādas četras lietas – 25. nodaļā, pirmajā līdzībā divas lietas. Pirmām kārtām, princips numur viens, manuprāt, kas ir ļoti svarīgs, uh, neatliec, neatliec uh, svarīgas lietas savas dzīvē, savā dzīvē kaut kādus, jā, neatliec svarīgas lietas. Un mēs redzam, ka Tā ir viena no ģeķības pazīmēm, ja mēs, ja, ja mēs tā dzīvojam, ja mēs esam tā pieraduši dzīvot, lietas atlikt savā dzīvē. Un pats rakākais ir, ja mēs svarīgas lietas jau esam pieraduši atlikt. Ja. Ja, tas ir viens no principiem, mēs redzam, ka, ka, ka tas princips izmaksāja šīm, šīm sievietēm, jeb šīm jaunavām ļoti, ļoti, ļoti dārgi. Un mēs to zinām arī no savas dzīves. Ja ka bieži vien tās atlikšanas mūsu dzīvē, viņas ir bieži vien izmaksājušas ļoti dārgi. Ja? Es ir cilvēks, kas neatliec svarīgas lietas. Pirmkārtām, neatliec glābšanu. Ja Dievs nāk pie tevis un viņš piedāvā savu glābšanu, viņš klauvē pie tavām sirds durvīm, nesaki viņam nē, nesaki viņam vēlāk. Ja viņš nāk šodien, ja viņš klauvē pie tavas sirds šodien, ja viņš piedāvā savu glābšanu tev šodien, tad atsaucies viņam, saki, šeit es esmu, glāb man, palīdz man. Dievs nav interesēts tevi nosist, viņš ir nācis, lai glābtu. Amen. Viņš ir nācis, lai glābtu, un viņš nav mainījies. Viņš glāb neticīgos, kas viņam vēl netic, un viņš turpina glābt tevi un mani. Un viena no lietām, ko es brēcu uz Dievu, saku, Dievs, glāb mani no manām domām, glāb mani no maniem ceļiem, glāb mani No manis paša Dievs. Jo man vajadzētu dzīvot ar viņu un Jēzu Kristu, man vajadzētu būt mirušam un dzīvot un īstenot viņa lietas. Bet bieži vien man jāsauc, ir, es nezinu, kāds ar jums, varbūt jums savādāk, bet man bieži vien ir jāsauc uz Dievu, Dievs glāb mani no manis paša, no manām kārībām, no manām vēlam, glāb mani, un viņš nav mainījies. Viņš ir glābjošs Dievs, viņš ir interesēts glābt un palīdzēt, ja vien mēs piesaucam, ja vien mēs steidzamies un atveram viņam durvis. Kad mums nav tā kā augstajā dziesmā, ka šis līgavainis nāk naktas stundā un klauvē pie vārtiem, un tad šī līgava tur pa gultu vārtājās un un, un, un negrib celties, tikko viņa ir nomazgājusies un negrib kājas aptraipīt, un viņa kādu brīdi novilcina, un tad viņa nolem, tagad es celšos, kad man gribās, kad es jūtos ērti, viņa aiziet pie tiem vārtiem, un tur vairāk nav neviena. Un vairāk nav tā līgavaņa, ko viņa tik ļoti mīl. Un tas iedzina viņu izmisumā. Viņa izgāja ārā, viņa meklēja, viņa brēca, sauca, kur viņš ir, un tur rakstīts, un viņš, viņa neatrada viņu. Viņš neatbildēja. Ja Dievs klauvē pie tavas sirds šodien, nevilcinies. Atver savu sirdi viņam, ļauj, lai viņš ienāk, lai viņš glāb tev, lai viņš palīdz tev, lai viņš izvelk tev ārā no tā purva, kur tu esi. Nesā, nesāc tajā savā purvā, ka tu grimsti tagad spriedelēt, kā tas viss notiks. Ja? Kā tas viss notiks? Man patīk kāds evaņģēlis Eh, arī minēja tādu piemēru, kur kāds jauns cilvēks jūrā slīkst un, un kuģis peld garām, un tagad tās, viņi ir gatavi glābt, bet šis jaunais cilvēks tagad tur sāk uzdot visādas jautājumus, no kurienes un kas un kā. Ja? Ko tu dari? Ja. <laughs> Ķer glābšanas riņķi un ārā uz bortu, un tad jau tie jautājumi. Dievs ir ieinteresēts mūs glābt. Nevajag novilcināt laiku. Es dzirdēju kādu stāstu par kādu evaņģēlisku, kurš sludināja evaņģēliju kādam jaunam cilvēkam, kurš noklausījās un beigās viņš teica, man tagad nevajag vēlāk. Atliku uz vēlāk savu glābšanu, viņš skrēja pāri ielai un autobusu notriec, un jaunais cilvēks ir beigts. Viņam nebūs vairāk iespēja vēlāk. Mēs neviens nezinām, nec to dienu, nec to stundu. Mēs nezinām, kad tas kungs nāks, un mēs arī nezinām, kurā brīdī mums var atskanēt telefona zvans, un kāds teiks, palīdz man. Un ja mēs neesam gatavi, ja mēs neesam pavadījuši laiku ar Dievu, ja mēs to esam visu laiku atlikuši, mēs neesam gatavi kalpot, mēs paliekam tādi miesīgi un kūtri un noraidam tādus zvanus un noraidam šīs palīdzēšanas, jo mēs vienkārši nespējam neatliec laiku, neatliec šo dārgo laiku pavadīt ar Dievu. Neatliec. Neatliec glābšanu, neatliec personīgo laiku ar viņu, neatliec Dievu vārdu lasīšanu, neatliec lūkšanu. Es nezinu, kā jums, bet mēs bieži vien tiekam kārdināti atlikt uz vēlāk. Pēc piecām minūtēm es izdarīšu šo darbu vēlāk, es izdarīšu vēlāk. Un tā vēlns māna mūs, un vēlāk, un vēl vēlāk, un vēl vēlāk. Un skaties, paiet nedēļa, Un tu neesi pat vārdam pieskāries, tu neesi pat lūdzis, un iet vēl vēlāk, un tu jau sāc atzist. Un tu sāc dzist pamazām ārā, tāpēc, ka tu atliec lietas, un beig, beigās tas izmaksā ļoti dārgi. Vai tev to vajag? Jā. Vai tev to vajag? Jā. Es savā dzīvē arī par savām atlikšanām esmu maksājis visādā ziņā. Esmu maksājis arī par fiziski, par saviem zobiem. Ziniet, es gāju skolām, Tagad jau viss modernas iekārtas, bet mūsu laikos, citi vēl atcerās, bija tādi tie aparāti, ka varēja redzēt, kā tā šņore griežās, bet viņu varēja dzirdēt un lēni un viss tas. Un, un kādreiz bija savādāk. Tagad vienu zobu tur ļoti, vai ne, ārstē un ārstē. Kādreiz bija savādāk. Aizgāja, nosēdināja, žung, žung, žung, žung, žung, 15 zobus izurba, sabēra iekšā eh, blombes, ja, staigā, nākamais. Apmēram tādā stilā. Un mums skolā arī vajadzēja iet pie zobārsta. Protams, daudz negribēja. Es biju viens no tiem, bet nu ko, vajadzēja iet. Es aizgāju, sēdēju tajā grāzlā, man urba un urba un urba. Man jau tur jau panikas lēkme, jau slēdzos ārā. Un beidzot es saku, vai drīkst aiziet uz toleti. Mans mērķis bija aizbeigt. Un es aizbeigu. Es nezināju, ko viņa bija manā mutē izdarījusi, bet vienā sagot viņa bija saurbusi visas manas zobas un blombas nebija salikusi. Un es aizskrēju projām <laughs> ar cauriem, ar izurtiem. Un es par to samaksāju. Es atliku un atliku un atliku un es neatgriezos. Un pēc tam es atgriezos pēc vairākiem gadiem, lai izrautu viņu sārā. Šodien tas man maksā labāk neprasiet. Bet es ticu, ka Dievs man palīdzēs. Šodien tas maksā ļoti dārgi dabūt tos zobus atpakaļ iekšā. Un tā mēs varam runāt piemērs un piemērs un piemērs, kur mēs atliekam lietas, par kurām mēs vēlām nožēlojam un maksājam ļoti dārgi. Dieva gars nāk mums palīgā, lai mēs šīs svarīgās lietas neatliekam. Neatliec glābšanu, kad Dievs klauvē, neatliec personīgo laiku, kad Dievu, neatliec Dievu vārdu lasīšanu, neatliec lūkšanu, neatliec sapulces apmeklēšanu un tā tālāk, tā tālāk var minēt visus šos svētīgos piemērus. Neatliksim evanģelizāciju, neatliksim daudzas lietas, neatliksim, jo Dievs ir ieinteresēts tev un mani svētīt caur to. Palasiet Hagai grāmatā, kas tur rakstīts ir. Pēc daudziem gadiem Dievs ir norūpējies, ka tauta neatbild. Dievs sūta praviet un saka, nu, Dievs tur saka, mana tauta runā tādu valodu, nestāv saviem vārdiem mana tauta runā tādu valodu, vēl nav pienācis laiks celt manu namu. Un tad Dievs griežās pie viņiem un tagad uzdod viņam jautājumu, kā jums līdz šim ir klājies? Un patiesībā nav klājies jā, tāds caurums dzīvē. Dari ko, dari, ko gribēdams vai dari, ko darīdams, visi kā caurā maisā. Un tas tukšums netiek piepildīts cilvēki atliek svarīgas Dieva lietas kaut kad. Man ir jāsakārto mana dzīve, man ir jāizdara tas, man jāizdara tas. Dievs, pagaidi. Un mēs neapzināmies to, cik dārgi mēs patiesībā samaksājam. Dievs grib svētīt. Dievs pats saka, paskatieties, kā jums līdz šim ir gājis. Ja es būtu pirmajā vietā, būtu gājis savādāk. Būtu gājis savādāk. Kā iet tavā dzīvē, ko? Vai tu esi cilvēks, kurš atliec lietas, vai tomēr tu esi cilvēks, kas strikti pieturies? Nē, to es nevaru atlikt, to es nevaru atlikt, šo es varu atlikt, bet šīs lietas es nevaru atlikt. Savu laiku ar Dievu es negribu atlikt, es negribu viņu aizvietot ne ar ko citu, Dievu vārds un lūkšana. Es negribu to atlikt. Man patīk, kā apustoļi teica, nepienākās mums atstāt novārtā Dieva vārdu un lūkšanu. Lai Dievs dod mums, ka mums visiem būtu tāda, tāda sirds, tāda saprašana un apziņa, ka mēs katrs viens varētu tā teikt, man nepienākās atstāt novārtā tās svarīgās lietas, kas no Dieva nāk. Šīs sievietes atstāja kaut ko ļoti būtisku novārtā. Jā. Un tas izmaksāja viņām ļoti, ļoti dārgi. Neesi no tiem, kas atliec. ne es. Otra lieta, ko mēs redzam šeit pie šīm jaunavām, viņas ne tikai atlika, bet viņas vēl gribēja izbraukt uz kāda cita rēķina. Un tā ir otra lieta. Ir lietas šajā dzīvē, ko mēs varam aizņemties, bet ir lietas, ko mēs nevaram aizņemties. Jūs varat aizņemties no manis naudu, jūs varat aizņemties mašīnu, varbūt iedošu, kas zina. Bet jūs varat aizņemties, jūs varat daudz lietas aizņemties, bet ir lietas, kuras nevar aizņemties. Un patiesībā radināt sevi visu dzīvi nepārtraukti aizņemties, tā nav laba doma. Un atkal, tu vari ļoti dārgi par to samaksāt. Jo saprot, pienāks tāda diena tavā dzīvē, kad nebūs tev apkārtie cilvēki, no kura tu kaut ko var aizņemties. Var gadīties, ka dzīvē tu nonāc tādā situācijā, ka tu esi viens – Un bieži vien būs tā, ka tu būsi viens. Varbūt cilvēki tev staigās apkārt, bet savā sirdī tu būsi viens, tu būsi ļoti vientuļš. Un tev vajadzēs tikt galā ar tām situācijām, kurās tu esi. Un ja tu nebūsi pavadījis laiku ar Dievu, ja tu, esi, ja tu būsi to visu laiku atlicis un būsi dzīvojis uz cita cilvēka rēķina, tad tajā brīdī tas varētu izmaksāt tev ļoti dārgi. Tu varētu arī nepastāvēt. Un var gadīties tā, ka tā straume, tās problēmas un viss tas varētu aiznest tev pa gaisu. Kā tās ruksīšu maiņas, gan to zara būdu, gan salma. Un tas ir tas, kas rakstīts rakstos, ne jau es šeit izdomāju. Tā straume, tas spiediens ir liels tur ārā, jūs to zinat. Un ja, tas, un, un ja mana dzīve nav būvēta uz klints, tad es varu aizlidot pa gaisu. Ir lietas, ko mēs varam aizņemties, bet ir lietas, kuras mēs nevaram aizņemties. Mēs nedrīkstam sevi radināt pie patērētājiem, nepārtraukt un visu savu dzīvi. Dievs to nav padre, paredzējis. Amen? Dievs nav paredzējis, lai mēs visu dzīvi būtu patērētāji. Tas var beig, beigās maksāt ļoti dārgi ne tikai tev, bet visai tai vidē, kur tu dzīvo un arī valstī. Ja valstī dzīvos tikai viena patērētāja, tad ir caura to valsts. Vai, piemēram, ja draudzē dzīvos viena patērētāja, kuri nāk tikai saņemt, tad tur ir tikai laika jautājums un viss ies uz leju. Vai nu arī draudzēji vajadzēs meklēt klaunus, kas šeit spēlēs teātri, lai, lai apmierinātu tos, kas kaut ko grib visu laiku saņemt. Dievs to nav paredzējis. Dievam ir kaut kas labāks priekš katra viena. Dievs grib, lai tu personīgi neatliec lietas, lai tu meklē Dievu savā dzīvē, un otrām kārtām, lai tu pats lai tu pats pieliec piepūli. Sāc pats lūgt. Nevis vienmēr lūgt, lai kāds par tevīm lūdz, bet sāc pats lūgt. Nevis, lai tavā vietā lasa bībeli, pats lasi bībeli. Ja? Nesaki, o, jā, slava Dievam, jā, šis brālis ir brīnišķīgs, kungs lieto viņu. Nē, saki, kungs lieto mani. Mēs nevaram visu dzīvi dzīvot uz kāda cita cilvēka lūkšanas rēķina, gavēšanas rēķina, viņa svaidījuma rēķina. Tad jau sanāk, ka mēs esam jau atkarīgi no cilvēka, bet ne no Dieva paša. Bet Dievs grib personīgi ar tevīm draudzēties, un viņš grib personīgi tevi darīt stipru un tevi lietot. Amen. Dievs tevi grib svaidīt. Tev nav visu dzīvi jāstaigā pakaļ svaidītajiem. Tu pats vari būt svaidīts. Amen. Vai tu tici tam? Tas izmaksāja viņām ļoti dārgi. Un mēs varam katrs viens sev uzdot jautājumu vēlreiz un vēlreiz, pie kuras cilvēku grupas es piedaru, kā es dzīvoju šodien, kādi ir mani tie dzīves principi un uzskati. Vai es esmu tas, kas atliek un dzīvoju cita rēķina, vai esmu tas, kas neatliek, kas strādā un mēģina pats kaut ko darīt. Pats pielikt piepūli. Nevis teikt, tu brāl, Matīs, tu lūdz, tu gavē, tu svētījies, tu slavē, slava Dievam. Aiziet, aiziet! Ja? Un Matīs svīst visu nedēļu, lūdz un gavē. Ilze jau tur ārprātā ir. Un Matīs, kad es tev redzēšu, bet man vajag, man vajag. Draudzē vajag spēku. Un, un Ilze šokā. Un... <laughs> Dievs to negrib. Dievs to negrib. Dievs grib tevi lietot. Dievs grib, lai tu atnāc uz dievkalpojumu un no tevis tek un pil un vadītājs redz, klausies, tu līsti. Tu reļa līst ārā. Bet nevarētu kādu liecību pastāstīt šodien, bet nevarētu kaut ko. Es saprotiet, par ko es runāju. Šīs lietas var mums ļoti, ļoti dārgi izmaksāt. Jo tie svaidītie nebūs vienmēr blakus. Man bija tāda situācija arī dzīvē, kad es lūdzu pēc šiem svaidītiem, lai viņam palīdz. Bet, nu, kā tur bija, bija, Dievs to visu zina un ņēma to vērā. Bet tie svaidītie man atbildēja, pēc pieciem gadiem mēs tev palīdzēsim. Un mēs ar sievu braucām mājās no tās sapulces, tas bija Prāgā. Un es tā pie sevis domāju, pieci gadi, pa pieciem gadiem es varētu simts reizes nomirt un augšām celties. Un, un, un kuri garantīja, ka es izturēšu šo spriedzi, kas man ir? Un tajā brīdī nebija neviena. Bet paldies Dievam par tiem pamatiem, kas bija. Un paldies Dievam, ka Dievs nāca palīgā. Paldies Dievam par eļu, par svēto garu, kas netiek atlikta, bet lūgts vēl vairāk, Dievs vēl vairāk. Jūs ziniet, eļa līst, kamēr trauki ir. Bet, kad trauku vairāk nav, tad eļa beidz līst. Atcerieties to stāstu par atraitni. Kamēr trauki bija, tikmēr lija bet trauki beidzās, lai Dievs dod, kad šajā draudzē vienmēr būtu trauki un ka eļļa vienmēr līt un līt un līt un līt. Ka šeit būtu vīri un sievas, kas teikti, kungs, šeit es esmu, lieto mani. Lieto mani. Paldies Dievam par Matīs, paldies Dievam par Gati, paldies Dievam par Mārts, par brāļiem, kas brauc. Paldies Dievam par visiem svaidītajiem Dievu vīriem, kas brauc un ar tām dāvanām kalpo, un tomēr ir rakstīts. Nav cildināms ne tas, kas sēja, ne tas, kas aplaist, bet visu varanais Dievs, kas dod spēku visam augt. Amen. Tāpēc šajā sfērā nav konkurences, nevajag. Mums vajadzīgs Dievs ir. Un Dievs grib tevi lietot. Amen. Jā, tā vismaz es lasu Bībelē. Otra, otra līdzība runā par ko? Ja pirmā līdzība runā par teiksim, to dzīvesveidu, kādu mēs vedam, tad otrā lieta runā par to, ko mēs darām ar to, ko Dievs mums ir devis. Man ir jautājums pie tevis, ko tu dari ar to, ko Dievs tevi devis? Ko tu dari to talantu, ko Dievs tevi devis? Ko tu dari to labo balsi, ko Dievs tev, piemēram, devis ir? Ko tu dari ar savu matemātiku? ar tiem cipariem, kurus tu vienkārši perfekti pārzini. Tu vari palīdzēt tādiem kā man, kuri neko nesaprot no cipariem. Ja? Man ļoti grāja, grūti gāja matemātikā. Ja? Bet ir cilvēki, kuriem ja, nav problēma. Viņi nemācās, viņi vienkārši saprot to. Vai mēs to atdodam pasaulē, vai mēs ejam pasaulē, vai mēs visu to savu spēku un talants un dāvans atdodam tur, vai mēs to visu ļaujam Dievs lietot to draudzē. Citreiz ir tā, ka mēs tik daudz sev atdodam pasaulē, kad jau priekš dievkalpojumu tur vairāk nekas pār nepaliek. Mēs atnākam citreiz uz dievkalpojumu, kaut kas vēl bišķiņ katliņā palicis. Vai tas derēs? <laughs> Dievs grib, ka mēs to labāko dodam Dievam. Amen. Jūs piekrītiet, ja? Ka mēs to labāko no tā, kas mums ir, apzinoties, ka tas no Dieva nāca nevis atdodam pasaulē, lai pasauli to izmanto un uz tā rēķina pelna bet ka mēs to atdodam Dievam. Dievs man ir balss, lieto to. Savai slavai un savam godam. Dievs, es māku dejot, vai es varu dejot tavam godam, tavai slavai. Vai tādā veidā es varu sludināt evaņģēliju. Dievs, man ir, man liekas, kad esmu ļoti viesmīlīgs. Kungs, ņem to, lieto. Kungs, man ir ļoti daudz naudas, un man liekas, kad man sirds neķerās pie tā lieto naudu, kura vienkārši plūst man. Ko mēs darām ar to, ko Dievs mums ir devis? Un atkal šeit ir divi, divas grupas. Vieni bija tie, kas apzinājās to un uzņēmās atbildību, gāja un lietoja. Un tad tur bija kāds, kas aizgāja un apraka to. Es gribu iedrošināt tevi. Lieto to, ko Dievs tev ir devis un neaprots. Un atkal, tas var dārgi tev izmaksāt, ja tu nelieto to, ko Dievs tev ir devis. Ja? Tas var dārgi dzīvē tev izmaksāt. Es to zinu arī no savas dzīves. Es nemācījos, un tas man vēlāk ļoti dārgi izmaksāja. Un ja nebūtu Dievs, kas zina, varbūt es joprojām raktu tranšēs vai tīrītu, nezinu, ielas vai vēl kaut ko. Tikai tāpēc, ka es negribēju neko darīt ar to, ko Dievs man ir devis. Es neko negribēju darīt ar savu prātu, lietot to, negribēju lasīt, negribēju pavadīt stundas, lai, lai sevi pilnveidotu. Un daudz ir tādi, kas negrib. Un ir daudz parazīti mums apkārt, kas zog šo dārgo laiku. Ja? Tā vietā, lai lasītu, tā vietā, lai savas dāvanas attīstītu, Mēs sakām, mēs atliekam, mums nav laika, interesanta filma, šeit ir jāpasēž, šeit ir interesanti čik, čik, čik, čik, čik. Un tā iet dienas un vēl un vēl, un mēs notrulnamies. Ja un neizmantojam to, ko Dievs mums ir devis. Es gribu iedrošināt tevi, atpazīst to, ko Dievs tev devis. Manā bībelē rakstīts korintiešu vēstulē, ka Dieva gars ir ieinteresēts dot mums visdažādākās dāvanas, lai iesaistītu mūsu draudzes dzīvē, lai iesaistītu mūs tur, kur ir vajadzības, lai lietotu mūs tur, kur ir slimi cilvēki, lai lietotu mūs tur, kur ir pazuduši cilvēki, kur cilvēkiem nav drēbes, kur cilvēkiem nav ēdienas, kur cilvēki ir slimi, saistīti. Viņš meklē. Viņš meklē, kuru viņš varētu lietot. Viņš ir labs Dievs. Viņš meklē, kuram viņš var iedot, kuram viņš var izliet no sava gara un piepildīt. Jā. Viņš meklē. Lieto to, ko Dievs tev ir devis. Neaproc to. Neatliec, neveicini patērētāju domāšanu, neslēp, bet cel gaismā, ko Dievs tev ir devis. Ja? Amen? Cel gaismā. Draudzēji arī nav jāslēpjās, viņiem nav jāslēp patiesība no pasaules. Tieši otrādā, jāiet ārā un jāsaka, hei, ir gaismā! Visi, kas tumsā, nāciet ārā! Jūs esat brīvi! Ko, kas, kur, kā? Nē, neiesim ārā ar tumšu. Ļaunums. Šeit mums labi ir. Atcerieties, kas tur rakstīts bija. Pēters teica, šeit mums labi ir. Es domāju, daudz tā saka par draudzēm, par saviem dievkalpām. Šeit mums labi ir. Paliksim šeit. Un kas tur bija rakstīts? Kāds teikumiņš? Viņš nesaprata. Ko viņš runā? Ja. Un tad, ja es saku, mums jāiet ir lejā, jo lejā ir cilvēki, kuri netiek galā ar problēmām. Un Jēzus ir atbilde visām problēmām. Amen. Es joprojām pēc daudziem gadiem, neskatoties te lietas notiek, nenotiek, esmu tādā pārliecībā. Jēzus ir vienīgais ceļš, vienīgā atbilde, viņš ir vienīgais spēks, kas var izglābt un izmainīt tavu dzīvi. Viņš ir vienīgais un nav cita. Pat ja man iet vai neiet, tas nemaina patiesību par to, kas viņš ir un kāds viņš ir. Viņš ir brīnišķīgs Dievs. Viņš negrib, lai tu atliec lietas, viņš negrib, lai tu veicinātu tādu patērētāju domāšanu, tādu saņemšanu tikai man, man, man. Dievs negrib, lai tu paslēp tās dāvanas, ko viņš tev ir devis, bet lai tu lieto tās. Jā, bet ko citi domās? Vienalga! Lieto to, ko Dievs. Bet, ja slepnas paliekšu, neuztraucies. Tev ir eļļa, tev ir svētais gads, gan viņš par šo jautājumu ar tevīm parunās. Ja? Gan viņš uzturēs tevi pazemīgi. Dievs palīdzēs, bet lieto to, ko Dievs tev devis. Nekaunējies, nekautrējies, dziedi tam kungam, sludini viņa vārdā, palīdzi nabagiem un tā tālāk, tā tālāk. Amen? Jūs esiet ar mani? Un mēs varam uzdot jautājumu, kur mēs esam šajās līdzībās. Un visbeidzot, pēdējais ceturtais. Viena lieta, kā mēs dzīvojam – Otra lieta, kā mēs lietojam to, ko Dievs mums devis. Bet trešā lieta arī ir ļoti svarīga un par ko mēs arī varam ļoti dārgi samaksāt, ja mēs nepareiz daram. Tā ir motivācija, ar, ar kādu mēs dzīvojam un ar, ar kā mēs darbojamies, ja, kā mēs strādājam un tā tālāk, tā tālāk. Ja. Es domāju, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi šīs te mūsu motivācijas. Ja. Mēs varam būt apdāvināti un tā tālāk, bet varam tās lietas, ko Dievs mums devis, ir varbūt pat izmantot ne tajā virzienā, kurā vajag. Vai varbūt ar nepareizu motivāciju. Ja? Es vienmēr esmu, du, es, Es nezinu, kā jūs esat lasījuši šo vietu vai kā jūs šo lasat, bet es, kad lasu šo vietu, es vienmēr esmu tādā, wow, Kad mācekļi teica, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši vai pliku vai tevi apģērboši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis. Citiem vārdiem sakot, viņi to darīja, bet viņi bez tādiem sautīgiem, ja, viņi vienkārši to darīja. Viņi vienkārši to darīja. Varbūt pat nevienam nezinot varbūt aizkulisēs. Es dzirdēju vienreiz vienu tādu stāstu Anglijā. Tur bija kāds stāsts par kādu draudz, par kādu mācītāju. Es, es esmu to stāstījis, vai ne? Jūs lūdzu piedodiet, ja? Es tā jūtu, ka vecums nenāk viens, viņš nāk ar kaut kādiem atmiņas traucējumiem. Ja? <laughs> ja, kad es varu vairākas reizes atkārtoties, bet uh, piedodiet lūdzu man. Uh, bet tas stāsts bija par to, ka mācītājs bija ievērojis vienu cilvēku, nezinu pēc kā vai kā, uh, Varbūt tās pēc tā, ka viņš redzēja, ka šis cilvēks vai nu maz deva, vai nu neko nedeva, vai kā. Un viņš tā kā, tas ir gadiem bija, gadiem viņš redzēja kādu cilvēku draudzē, un viņš visu laiku tā pie sevis, kāpēc šis vīrs nedod vai, nu tā, nezinu. Es nedomāju, ka mācītājiem jāsēž šeit ir un jābūt kā Jēzum un jāskatās, kā cilvēki dod un vai jāskatās tavā makā, ja? es, es nedomāju. Ja es to varu darīt, jo ar viņu tur viss ir kārtībā, ja viņš arī skatījās, kā cilvēki dod, un viņš joprojām to dara. Viņš joprojām skatās to, kā mēs dodam. Nu, un šis mācītājs vienā sakot, vai nu piedauzījās vai kā, nu, vienā sakot pagaida daudz gadi, un šis vecais vīrs nomira. Viņam vajadzēja izvadīt. Un par cik viņu, viņš, viņš viņu redzēja, nu, ka viņš diezgan tās viens, viņš domāja, nu, cik tad būs cilvēki tajās bērēs. Uz tām bērēm bija atnākuši ārkārtīgi daudz cilvēku, ārkārtīgi. Tas mācītājs bija vienkārši šokā un neizpratnē, no kurienes visi šie cilvēki nāk. Un izrādījās, ka šis cilvēks, par kuru daudz nezināja, kā viņš dzīvo vai ko viņš dara, viņš aizkulisēs. Viņš palīdzēja ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Un Dievs viņu bija finansiāli ļoti labi tā svētījis, ka viņš varēja lietot šo dāvanu, ko Dievs viņam devis, lai palīdzētu daudziem, daudziem, daudziem cilvēkiem viņiem nonākušajās finansiālās grūtībās. Ja. Un tādas stāsti dzirdēt ļoti daudz, kas nesautīgi, ja, kas ir saņēmuši no tā kunga kādas norādījumus savā dzīvē, ir apzinājušies savus dāvanas un ir lietojuši tās. Es dzirdēju vēl vienu stāstu par kādu vīru, Viņš nebija nekāds tur mācītājs, nekāds slavenība vai zvaigzne. Viņš bija vienkārši grēcinieks, jūrnieks, kuram Dievs pieskārās un viņš atdeva savu dzīvi Jēzum. Un, un tā viņu saruna starp Dievu bija apmēram tāda, Dievs, par cik tu man esi piedevis un apžēlojis man, es gribu vismaz desmit cilvēkiem dienā pastāstīt par tevi. Šis cilvēks 40 gadus gāja ārā uz ielas un liecināja un sludināja cilvēkiem evaņģēliju. 40 gadus, katru dienu, desmit cilvēkiem viņš pastāstīja par Jēzu Kristu. Savos 40 gados, savā 40 gadu kalpošanā evaņģielizācijā, ja, viņš neredzēja nevienu, kas atgrieztos. 40 gadi uzticīgi, viņš gāja uz ielas, nesautīgi un kalpoja. 40 gadi viņš neredzēja nevienu cilvēku, kas atgrieztos. Vai tu esi gatavs uz to? Ja? Kādi teica, nezinu. 40 gadi, neredzēt augļus tam, ko tu dari, ir vāks. Par to tas stāsts ir. A, kad tu biji, mēs tevi neredzējām, mēs tevi nejūtām, bet mēs darījām, jo mēs redzējām vajadzību. Mēs kādreiz esam tādi, o, ja tur ir, tad es daru. Ja? Bet ja nav, o, nav skudriņas neiet pār, es neiešu un nepalīdzēšu vienalga. Ja? Bet tas stāsts nebeidzās ar to. Tas stāsts beidzās to, ka atbrauca kāds cilvēks pie viņa, kurš bija braukājis apkārt pasaulē, sludinājis dažādās mācītāja konferencēs, un viņš aizbrauc pie tā vīra viena iemesla dēļ. Viņš bija dzirdējis no simtiem tūkstošiem mācītāju un vadītāju, ka viņa pirmo reizi vai kā ir dzirdējuši par Jēzu Kristu tieši tajā vietā un tieši uz tās ielas un tieši caur to vīru. Un viņu tas ļoti ieinteresēja aizbraukt un satikt šo vīru. Un viņš aizbrauca, un viņš aizbrauca laicīgi, tā bija Dieva griba. Viņš satika šo veco vīru, viņš noklausījās viņa stāstu, un tad viņš pastāstīja viņam Dieva stāstu. Viņš pastāstīja un iedrošināja viņu, kad caur viņa kalpošanu simtiem un tūkstošiem – cilvēki ne tikai nākuši pie Kristus ir, bet viņi ir kļuvuši par mācītājiem, līderiem, draudzēs. Jā. Ko Dievs dara, kad cilvēki neatliek, kad cilvēki saka, šeit es esmu, lieto mani, tas es ir pareiza motivācija, dara lietas. Šeit es iešu kalpot, tur ir daudz cilvēki, tur ir tādi slaveni, pazīmēšos, ja? un skaties, krāns ir aizgriezts. Un tu vari iet tur darboties no rīta līdz vakaram, un tur nekā nav. Šajās trijās līdzībās mēs redzam, ka par visu mums vajadzēs atbildēt Dieva priekšā. Un tas, kā mēs esam dzīvojuši, un tas, kā mēs esam lietojuši to, ko Dievs mums ir devis, vai neesam lietojuši, vai ar kādu motivāciju esam dzīvojuši, ja? Dievs izlems. Tavu man likteni. Kur mēs pavadīsim atlikušo mūžu, vai kopā ar viņu, vai mēs tiksim izmesti galējā tumsībā. Mums izvēlēties. Dievs dod mums šīs izvēles iespējas. Es gribu iedrošināt sevi un arī tevi, būsim gudri. Amen. Būsim visi gudri. Un neatliksim svarīgas lietas, neatliksim Dievu otrajā vietā, bet lai viņš ir pirmajā vietā. Nedzīvosim visu dzīvi tikai uz citu sviedriem, uz citu lūkšanām, citu gavēšanām, uz citu svaidījumiem. Pats svaidies. Pats sāc lūgt, pats sāc gavēt, pats sāc kaut ko darīt. Tu neesi mazs bērns. Pāvils saka, kamēr es biju bērns, es domāju kā bērns, es runāju kā bērns, es uzvedos kā bērns, bet kad es kļuvu pieaudz, es atmetu bērnu dabu, es kļuvu par vīru. Daudziem no mums ir jāatmet šis brefos. Tas tāds grieķu vārds, kas runā par patērētāju. Ir jāatmet. Pietiek. Paldies Dievam par tiem, kas tevi baroja un baroja un baroja un deva, deva, deva, baroja. Paldies. Sāc kaut ko darīt. Un neslēp to, ko Dievs tev ir devis. Pat ja tā ir maza lieta, Dievs to mazumu var pārvērst lieta, lielā lietā. Esat dzirdējuši to stāstu par, to, par tiem spaiņiem? Ka kāds tur nesa tos spaiņus, ja? un viens spaiņs bija vesels, un otrs bija caurs. Un tas caurais spaiņs ļoti pārdzīvoja, kad viņš nekad nevarēja apmierināt savu saimnieci. Nekad. Viņš vienmēr bija tukšā. Un saimnieks, kas nesa to spaini, ievēroja, ka tas spainis ir noskums par ko un kā. Un tad viņi teica, bet klausies, vai tu esi ievērojis pa ceļam? Ka katru reizi, kad mēs nākam no upes, ja, paskaties, kas, tur, kas pa dārzu ir izveidojies, tu visu laiku aplaisti tās puķis, kas tur pa ceļam ir. Ka Dievs mūsu trūkumus, mūsu nepilnības, mūsu cilvēciskos mīnusus Dievs spēja pārvērst plusos. Amen būsim brāļu mās nomodā, Dieva mājas draudz arī kuldīgā, neatliksim svarīgas lietas, nedzīvosim tikai uz citu cilvēku svaidījumiem, bet paši svaidīsimies, mums ir eļa dota, un par to arī ir vasaras svētki. Vai jūs ziniet, kas tur rakstīts ir? Atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā un saņemiet svēto garu, jo viņš ir paredzēts izredzētiem. Viņš ir paredzēts kam? Visiem. Un pēdējās dienās es izliešu no sava gara par visu miesu, gan vecie, gan jaunie, visi būs iesaistīti Dieva darbā. Vai tas nav jauki, ko? Būt iesaistītam Dieva darbā. Manuprāt, tā ir privilēģija. Vai tu apzinies to? Mums ir daudz parazīti, mums ir daudz ienaidnieki, kas, kas cenšas novērst mūs no visa tā. Bet Dievs nāk mums palīgā, mums vienkārši ir jācīnās pret to. Mums ir jācīnās pret tiem laika zagļiem, kas visu laiku kārdina mūs atlikt svarīgas lietas. Mums ir jācīnās ja, pret slinkumu, pret kūtrumu. Labāk ir paskatīties internetā, saņemt un vēl kaut kur aizbraukt. Bet aiziet vienam pašam mežā, kur odi. Es arī gāju mežā, trenējos un bļaustījos kādreiz. Ja. Bet Dievs redzēja manu sirdi. Es teicu, Dievs, es gribu, lai tu mani lieto. Man nebija skolotāja, kas stāvēja un, un, un, un teica, kā man jārunā pie spoguļa un tur mēle un, un jākustina un kā jārunā. Es teicu, Dievs, tu zini manu trako valodu, tu zini, cik viņa ir, cik daudz vārdus es zinu, visu to tu zini. Palīdzi man. Es stāvu cilvēku priekšā, tur ir arī latviešu valodas skolotāji un vēl, es domāju, filologi ir te kāds, ja? Ir kāds šeit? Ir? Nav. Negribās staut roku, lai man nērti nepaliek. Dievs mūsu mīnusus pārvērš plusā. Pie kuras cilvēka grupas tu piedari? Kur tu šodien sevi redzi? Lai Dieva gars palīdz mums, ja? ka mēs sevi ieraugam un paši sev atbildam. Un ja tu esi pie ģeķiem, tev ir iespēja no turienes iet ārā. Nepaliec tur. Tas kādu brīdi varbūt tās ir garšīgi un jauki un forši, bet tu saproti, tu redzi, kā tas viss beidzās. Tas beidzās patiesībā ļoti traģiski. Un mums to nevienam nevajag. Amen? Es ceru, ka visi, kas šeit ir, nevienam to nevajag. Un neviens negrib to. Es ceru, ka mēs visi gribam dzīvot. Mēs gribam dzīvību. Un nobeidzot, Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā. Viņš teica, kam slāpst, lai nāk pie manis. Lai nāk un zer. Un kas ticēs, kā rakstos rakstīts, no viņam iesām plūdīs. Kas? Dzīvā ūdens straumes. Vai tev slāpst? Vai tu esi piekus? Vai tev slāpst pēc Dieva, pēc Dieva lietām? Nāc pie Jēzus. Nāc pie viņa, viņš tev piepildīs. Tici, kā rakstos rakstīts. Un no tavas miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un es ticu, ka tas ir tas, kas kuldīgai un kuldīgas novadam ir vajadzīgs. Ir vajadzīga dzīvība un spēks. Amen. Dzīvība un spēks. Un abas divas dod. Dievs. Jēzu viņa glābšanā mums ir kas? Dzīvība un svētajā garā, kas mums ir? Spēks. Ir labi, ka cilvēks dzīvs, bet ir vajadzīgs arī spēks, lai tas dzīvēs ceļās augšā un kaut ko sāk darīt. Amen. Tāpēc aicinu, celies augšā, kā Pēters, ja, vasasvēk dienā. Svētā gara pilns, Ja kādreiz viņš nevarēja to izdarīt, slēpās un baidījās, tad vasasvēku dienā, kad Dieva gars nāca par viņu tur rakstīts, un viņš nostājās un lietoja to, ko Dievs viņam devis. Amen? Piecelies. Arī tā piecelies, jā. Es ceru, ka visi, kas jūs pieceļieties, ka jūs arī garā pieceļieties, jā. Es gribētu, ka mēs eh, visi kopā Mums ir kāda dziesma tāda, kā lūkšana. Šeit es esmu, es nāku, es sevi atdodu un nodod no jauna un ņem mani un lieto mani un piepildi. Ja tās ir daudz dziesmas vienā. <laughs> Nē, man Matīs teica, ka šodien mums būs 53 dziesmas. Jūs neesat gatavs to? Es tā sāku rēķināt, man prāts ieslēdzās uzreiz 53. Apmēram 5 minūtes viena dziesma, es sāku rēķināt. Kāda mēs esam, ne? Ne? tā, manas bietas mājā vai vēl kaut kas, ja? man dārziņš, man skaķis bez ēdiena, sunīts. Niedot kaimiņam kādam, ka tu esi dievkalpojumi, lai nav jādomā. Ir? Jā. Kāda? Dabas tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev par Tavu draudz kuru tu esi izveidojis šajā pilsētā un apkārtnē. Paldies Tev, Dievs, par Tavu draudz, kuru tu esi izveidojis, Dievs. Paldies Tev, ka Tu redzi savu draudz, Dievs, kā bākugunu, debes Tēvs, ka Tu redzi to kā, kā bākugunu, Dievs, lai, lai spīdētu šī gaisma, lai cilvēki nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību caur Tevi, kungs. Lai daudz, kas staigā bez spēka, paguruši, nomākti, nospiesti, varētu atrast Tevi, kungs. Dievs, paldies Tev. Tu esi pats teicis, ka Tu esi izvēlējies draudzes, kuru Tu cel, ka savu draudzes starpniecību Tu pasludini savu daudzveidīgo un brīnišķīgo gudrību, savu glābšanu, pestīšanas plānu. Paldies Tev, kungs, par to. Paldies Tev, Dievs, par Dievu mājām, Dievs. Paldies Tev arī par šo draudz, Dievs, šeit. Paldies Tev par katru vienu, par katru vienu cilvēku, par katru vienu brālu māsu, Dievs, šajā vietā, kuru Tu esi izglābis, kuru Tu esi atvedis šeit lai būtu par daļu no Tava darba šajā vietā, kungs. Dievs, mēs gribam piederēt, Dievs, pie tās cilvēka grupas, kas dzīvo ar gudrību. Dievs, kas staigā gudrībā, kas dzīvo svētajā garā, kas staigā svētajā garā. Dievs, mēs negribam būt pavirši, mēs negribam atlikt lietas, mēs negribam uz kāda cita rēķina ieiet, ieiet debesīs vai, vai, vai kaut ko mantot. Nē, kungs, mēs, mēs gribam izmantot visu to, ko tu esi mums devis. Mēs negribam atlikt šo eļu, mēs negribam atlikt tevi, kungs. Mēs negribam atlikt svēto garu un spēku malā. Nē, kungs, mēs gribam šodien teikt, mums tas ir vajadzīgs. Mums tas ir vajadzīgs, Dievs. Mēs gribam apzināties šodien to, ko Tu esi mums devis un lietot to. Dievs, esam aprakuši kaut ko no tā, ko Tu esi devis mums, palīdz mums rakt ārā un lieto to, ko Tu esi devis mums katram vienam, Dievs. Es Tev lūdzu lieto brāļus un māsas, Dievs, šajā vietā. Lieto tās dāvanas un talants, ko Tu esi katram vienam devis. Svētais gars nāc palīgā, Dievs, parā, kā to katrs viens var lietot un īstenot. Dievs, un palīdz mums kalpot ar, ar pareizu motivāciju, Dievs, ar pareizu sirds attieksmi. Dievs, mēs gribam nākt Tavā priekšā, mēs gribam pielūgt Tev, mēs gribam slavēt Tev, jo Tas ir labs Dievs. Un... Halleluja, halleluja, halleluja. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Slāva Tev, slāva Tev. Ja Tu vēlies vienkārši ar Dievu salīdzināties, ja Tu vēlies izsūdzēt savus grēkus, ja Tu vēlies nākt tā kunga priekšā, runāt ar viņu, tad es vienkārši aicinu Tev šeit, altāra priekšā nāc šeit priekšā. Ja kaut kas no tā šodien tevi ir uzrunājis un tu sevi kaut kur redzis vienā no šiem līdzībām, no šiem stāstiem, kur tev ir jāsakārto savas attiecības, aicinu vienkārši nāc šeit priekšā, nevis pie manis, bet nāc pie, pie tā, ko tu mīli, nāc pie tā, kurš tev ir izglābis, un lūdzu, lai viņš palīdz tev, lai viņš atjauno tevi. Paldies tev, Jēzus, paldies tev. Nāc, ka Nāc, kungs, svētais gars un kalpo. Nāc, svētais gars un pieskaries sirdīm un dzīvēm un atjauno, ko vajag atjaunot, kungs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, kungs. Halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.